més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no vais No 89.4 de FM aquí en Radio Samboy Duas oriñas de radio en galego para todos vosotros Con música, con entretenimento Con entrevistas e con noticias dende Galicia Démoslle a nosa benvida a todos vostedes, a todos os nosos ointes e seguidores, eh, dicimoslles que mm, temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando Fernández, que hoxe atopase un boquiño delicado e non pode estar aquí con nosotros. Pero desexamos unha pronta recuperación. O que facemos, como sempre, pois eh, despois de darlles a benvida un bocadiño de música para mm, poñernos en contacto con Galicia, en eh, este caso vamos a intentar conectar con Xurxo Minas Domínguez Couso, un grande eh, mm, coñecedor do intrudio da zona de Viana do Bolo. Vamos a la música e continuamos. esta música de fondo recibimos o primeiro convidado, Xurxo do Minas Domínguez Couso, un grande coñecedor do noso traballo en Galicia con respecto aos eh, entroidos, a, a mascarada, o entrudio que dicen eles en Viana do Bolo. Benvido, Xurxo. Eh, boas, Boas tardes. Ben, benvido, moitísimas gracias boi, por atendernos. O que queremos nosotros é darlle coñecemento a todos os galegos do Mediterráneo do vosso traballo que está a facer grande traballo que, que, que ten moito que ver co intrudio e a toda parafernalia, entre comillas, que, que leva adiante, mm, posto que este ano me parece que coincide co, co o día mm, gordo, o día grande, o, o día 3 de marzo, non? Eh, sí, é o día 3 de marzo é o, o domingo gordo este ano. Vale, contanos bueno, cosas. Bueno, día 2, perdón, día 2. Ah, día 2. É o día 2. Sí, sí, sí. É día 2 domingo, sí. Sí, sí, sí, sí. Día 2 domingo. Sí, temos xoves de xoves de comadres é o 27, e despois é o día grande, domingo gordo, que é o día do desfile oficial e máis da, da 53 edición da Festa de Androia. Moi ben, pois eso, o que eu quería era dicirlle a todos os nosos entes en que, consiste, en que consiste esa grande celebración que non é somente o día gordo, ten moitísimas cousas, acabas de mencionar precisamente o día das comadres, pero que tamén é o día das compadres, dos folións, contanos, contanos cousas con respecto a eso. Eh, bueno, a programación eh, esténdese pois, desde o día 20 de febreiro Chave. ata o que é o ciclo festivo ata o, ata o día eh, 5 de de marzo. Eh, os folións xa están saindo á calle desde fai unha semana. Eh, o día 15 eh, xaen, bueno, saen as mulleres á calle co folión femenino que xa leva varios anos saindo, que é un folión onde só participan mulleres. Eh, faen un día especial para elas que é o sábado 15 que será o seu plato xa empezando o plato máis forte xa da entrada do Entrudio. Despois xa o seguinte semana pois temos o xoves de o de neste caso, que é o xoves de compadres, que é o día é o día 20, e, e despois eh, que é o xoves de compadres que é o día que, bueno, pues, o mércores á noite colgamos o lardeiro na Praza Maior, eh, que é un moneco que, bueno, que representa para a nosa masculinidade, eh, e despois o, aquel día xa hai fariña, e eh, fulións pola calle. E, eh, pois, eh, ese primeiro xoves, que é o xoves 22, mm. xire o primeiro, o primeiro sábado de comparsa, onde a comparsa pois vai representar en dúas aldeas eh, do Concello, unha aldea a mañán e outra aldea á tarde. Uh -huh. eh, as aldeas poderás ver na programación que se publicará nos próximos días nas redes, eh, no, na páxina do Entroido, no Entroido de Viana do Bolo. Eh, mm, e despois xa a seguinte semana, pois temos o xoves de, de Comadres, eh, que é o xoves 27, e eh, despois o sábado xa que vamos seguido, que é o día 1, sería o segundo sábado de comparsas, onde, bueno, as comparsas volven ir a outras dúas aldeas, un día pola mañá a representación e outro día pola tarde, non? Uh -huh. E xa o domingo, que é o Domingo Gordo, que nos coñecemos, que cando desfilen, que, bueno, desfilan 20, este ano 22 agrupacións, 22 fulións, Carai. e os boteiros. E os boteiros que, bueno, percorren as calles de Viana do Bolo desde as 11 e media da mañá hasta as 3 da tarde. Despois, unha vez rematado o desfile, pois facemos a comida tanto de fulións como a comida no pabellón, mm. que é pois a 53 edición da festa gastronómica Festa da Androlla. Festa... Este produto típico que bueno, que que se que, que bueno, é algo que se elabora na nosa comarca que se leva facendo desde fai 53 anos, ¿no? Nada menos que E despois e despois o luns facémoslo dedicamos exclusivamente aos nenos mm. eh, a, a tarde, que desfile desfilando só participan nenos e onde mm, se fan xogos para eles e a noite pois facemos un folión como se facía antiguamente, un folión trapalleiro, mm. folión cacharreiro que se fai con cacharros e que recorre as calles da vila. Despois o martes, que é o martes de Entrudio, que é o día para nós máis importante, mm. e o folión de orboteiros é o último día que saen pola mañán, mm. é, o, é o, último, o último día que saen os boteiros vestidos, e fais unha subida aos Tocastelo, ao Tocabo da Vila, onde tomamos cor veciños do Cabo da Vila o vermú. Mm -hmm. eh, tomas o vermú e, bueno, tocas o folión. Mm E por, bueno, xa de tarde, pois, eh, ti que eres vianés, eh, sablo ben, pois a tarde xa é fariña, Fari... toda a tarde <laughs> furió, sí, sí, sí. eh, ata a noite, bueno, que aí sobre as nove e media dez, xuntámonos todos os mozos e mozas no, no, no pabellón ou ben no campo da feira para facer unha cena car sobras da comida do domingo Ajá. E, eh, e despois, unha vez que terminamos a cea todos xuntos, unhas 400, 500 persoas baixamos todos xuntos e eh, desde o cima do pueblo ata a Praza Mayor entramos tocando Fulión. Uh e, e ás 12 da noite, como é tradición, queimas o lardeiro e a lardeira que están postos nun pau alto no medio da praza encima do pilón. Sí. E aí pois eh, os fulios tocan hasta que termina de queimarse o o lardeiro. Unha vez que se termina de queimar, pois habrá baile de disfraces como todos os anos e algo de música para ambientar un pouco a Praza Mayor. Uh -huh. E o mércores, que é o último día xa en que é fora do ciclo festivo que é o, o famoso enterro da sardiña enterro, eh, que, que, que celebran os veciños do Casco Vello, do Cabo da Vila, eh, que, bueno, pues invitan a Torrechas e a Sardiñas o resto dos veciños do Concello. Uh -huh. Ese é o noso ciclo festivo. Este ano, aparte de todo isto, todos os anos intentamos facer unha exposición mm. eh, sobre algo do Entroido. Este ano vamos a facer unha exposición que llevamos chamar un cachiño de cada casa, onde vamos intentar Eh, eh, recoller eh, cousas antiguas, fotografías, máscaras, cousas que cada un guardamos de fai moitísimos anos nas nosas casas, nas aldeas mm. e na vila, e vamos intentar expoñelas todas, e esa exposición vai estar desde o domingo 23 eh, de febreiro hasta o 23 de marzo exposta no Salón de Exposicións do Concello. Carai, un grande un grande festival, non se pode decir festa de Android, senón que ten un festival con moitísimos días de celebración, ademais exposición. Unha oh, exposición, o que eu quería comentarche, eh, verdad que hai uns parlamentos que, que se fan en, en diversas vilas ou en, diversa, en diversas aldeas, eh, e ao mellor eses textos poderían tamén eh, expoñerse, non? Ou algún eh, deles deses textos. Sí, porque a exposición, eh, o 80% da exposición vai ir eh, referida ás comparsas. Eso, entón, eso. Eh, vai, o traballo que vamos a expoñer é o traballo que levo recopilado co Grupo de Traballo de Recuperación do Entrullo de Viana do Bolo, que foi como se recuperaron as comparsas antes de que o grupo que agora está traballando por elas, que é o que empezou, que ten unha, un valor da leche, porque son rapaces novos e están todo o ano loitando por escribir as, claro, os versos, porque claro, claro. esas regueiras que ti falas, falamos de a disputa, non? Que se coñecía sí. e que se coñece, a disputa eh, ten algo de particularidade, non? Porque son versos eh, que riman na segunda e na cuarta, mm. é dicir, en verso, non mm. é un non é un guión corrido, senón que é, é, eh, son versos rimando na segunda e na cuarta estrofa, mm. eh, fala sobre acontecementos de sucesos que aconteceron tanto a nivel nacional como na nosa comarca durante a época do ano sí. anterior. Sí. Entón, eh, pois iso fai unha parodia onde eh, satirizan con eses versos eh, mostran pois, pues, unha pequena obra teatral como digamos unha pequena obra teatral onde participan músicos, onde participa pois unha señorita, un payaso, eh, un director que fai brindis, mm. eh, é unha verdadeira é unha verdadeira obra de cultural e, eh, e eh, social e eh, digna de ver, porque porque ten un valor histórico in, impresionante, non? Sí. Porque eu moitas veces cando me preguntan sobre a comparsa, eu que o que me mostrou a xente nas aldeas cando eu empecé con este traballo fai 25 anos, eh, sempre mostraban o mesmo, é dicir, o, o 100% da xente que, que, que representaba a comparsa non sabía prácticamente ler nin escribir. Uh -huh. Sabes, tiñan que eh, un, o que sabía ler cantaba yo outro para que outros aprendera os versos. <laughs> está, está. É dicir, porque era sorprendente, porque quen solía escribir as, estas disputas que van a estar expostas, hai eh, disputas bellas que temos, van a estar expostas nesa exposición, como non, e tamén fotografías antiguas desas comparsas dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, dos anos 70, uh -huh. eh, é dicir, van a estar reflexadas aí, eh, porque sí. hai que pôr en valor o sacrificio desta xente que era xente que vivía no rural, nas aldeas, Ajá. que por desgraza era dunha economía eh, de subsistencia de supervivencia, porque sí, era unha sí. economía de supervivencia sí, sí, porque sí. daquelas non había grandes ganaderías nin eh, o magote, como digo eu, o magote das ovellas non é como ahora que unha persoa ten un rebaño de 300 ovellas. Daquelas había un magote no pueblo de 300 ovellas. A cada casa Xunta... aportaba 5, 6, 7, 8 ovellas, porque eran para o sustento familiar. Xuntábanse, juntábanse todas para poder levarlas, claro que sí. Bueno, o, o caso é que eh, eh ese traballo de recuperación desas de mm, disputas que diste tiña moito que ver co, co, co propio pobo, non? Co propia aldea. É dicir, hasta había eh, letras eh, algo algo irónicas, satíricas ou e ás veces tamén cunha certa retranca para poder poñer en valor ou dicir este portouse mal ou aquel outro tal, me verdad? Sí, é que realmente o que tiñan era eh, que calquera cousa que pasara nas aldeas, porque antiguamente había moitas comparsas, é dicir, había varias, é dicir, mm. cada comar, en cada zona había pois as comparsas na zona da Chaira, as comparsas na zona de Penouta, Rubiá, esa zona alta, é dicir, había dos dúas corrientes do lado do lado do río Vivei, mm. non? Eh, entón eh, o que se utilizaban era gastábanse bromas por dunha aldea contra da outra, sempre metían esa sátira, o mellor, pois un mozo que que andaba detrás dunha moza doutra aldea, eh, nos brindis sempre botaban esa pulliña pa, para tal, porque despois eles, claro, vivían da, rec da recaudación, e siguen vivindo da recaudación. Claro. A comparsa sigue vivindo da recaudación dos que somos os, eh, os conferenciantes viven do que, dos que vamos, os que vamos a vela, eh, a ver a representación que damos un pequeño, aportamos un pequeno granillo de areia, de areia cando eles pasan a gorra ou a mm. cesta. Porque é co que eles poden volver a representar a comparsa para o que ven para pagarse traxes, para pagar todo o que é o montaxe da comparsa en sí, porque ten unha logística que é tremenda e eles non ten unha financiación externa porque tampouco a queren porque eh, creo que eso fixémolo ben é dicir, eh, creo que mirmo Antucho que é un mozo que que, que de Xevane de, de arriba a súa naia de Xevane de arriba e agudía que é o rapaz que posiblemente ele é Pedro Basalo que que máis dos que levan traballado moito por, por a comparsa, igual co resto dos que participan, porque teño que porlle un 10 a todos, uh -huh. é dicir, eu eh, como isto, teño que porlle un 10, eh, sí que intentan e conservar o que realmente eu lles trasladei e que me trasladaron as aldeas. A comparsa non se, non se representaba na vila, sempre se representaba na aldea, nos pueblos, claro. o que queira vir a vela ten que se desplazar á aldea para que non perda a vida a aldea, e despois o, o, o que quizás era máis importante, que tiña que ser autofinanciada, non podía ah. te, estar pagada, tiña sí. que ser feita porque che gusta, porque che gusta, porque a sintes, porque a vives, claro. porque queres representar o teu. Claro. E iso pon en valor máis se cabe a, o que é a representación. Porque se ao final cho pagan, é como se si fora unha actuación de algo pagado. E ao final, eso non hai sentimento. Sí. E se detrás disto de, de non hai corazón, ao final, eh, ermorecese. porque ao final diz a xente, é que faen porque cobran, non? Sí, por... Entendes, representan porque queren, sí. porque lles gusta, porque perden o seu tempo en representar e realmente por en valor o que é a súa a riqueza a riqueza da nosa tradición. Unha exposición propia mm, popular que, que, que non é contratada, que é algo que sai precisamente da alma, do, do, da forma de ser do, do, da xente do, da aldea e que en realidade pois eso que os recollades vos neses textos é, é fantástico, de verdade que mm, é para, para facer un libriño e publicalo, non? Sí, bueno, en eso eh, eu creo que temos eh, a Pedro Basalo, este mozo que que, hmm. que está, bueno, ahora está dando clases en Padua, en Italia, mm -hmm. eh, para a Universidade de, de Santiago, que está dando clases de galego, eh, fillo de, bueno, de Ricky, en Padescanse, que é unha persoa, bueno, eh, mm -hmm. eh, eh, fillo de Laura, que, bueno, un rapaz, para min, que é todo un exemplo de, de, mm, de sentimento para o noso entroido, uh -huh. e, para, e sobre todo para a riqueza tanto tradicional como cultural da nosa comarca. Claro. Eh, está, mm, creo que chegará o seu momento que publicará todo o traballo que está a facer, porque está facendo un gran traballo e, uh -huh. e creo que lo hable em, nombralo, porque sí. porque eu personalmente sinto moi orgulloso de que unha persoa nova eh, teña tanto respeto por nós. Claro, e ademais... Creo que el, algún día algún día porá en valor eh, por todo o que leva recuperado, máis o que eu lle levo dado, eu e outra xente que lle levamos aportado. Et, et... Sabes, el trato con cariño e sei que o vai facer ben. Claro que sí, pois pois non a boa, pa, felicitacións pola parte que che toca, por ese traballo que estás a facer e eh, que terá moitísimo éxito, seguro. Escoita, ademais, eh, unha cousa que hai que poñer tamén, tamén valor é eh, esa, es, eh, ese traballo escultórico que se fan nas máscaras e eh, con que, que cada ano varían e melloran, e eh, algúns delas pois son para para, para poder eh, facer unha, un, un grande recoñecemento a todos eses grandes escultores porque o, a, a careta non é somente esa careta, sino en todo o que acompaña, que algunhas desas eh, eh, mostras chegan a, a, a pesar moitos quilos, non? Sí, o que está claro é que hai moitísimo artesano, cada vez hai máis rapaces que queren vestirse de boteiros, eu intento todos os anos facer algunha máis nova, este ano fixen dúas novas que salgrán o domingo gordo. Carai. E intento cedelas porque eu fago as para ceder nunca, porque son dos que penso que a tradición non se debe vender. Uh -huh. E despois, pois bueno, hai moitas artesanas, pois como como Anita, como Charito, como miña nai, que siguen confeccionando as camisetas a pesar de que teñen 80 e pico anos Carai. que siguen loitando por seguir facendo tamén hai moitas xente nova que agora se está facendo uh -huh. eh, que, que foron aprendendo e que se están facendo poño en valor tamén tant, esas máis e avós que están facendo camisetas para os seus eh, netos e fillos que hai que mm, pues, tamén darlle moito agradecemento por parte miña e creo que por parte da asociación e de todos os membros dos que estamos un pouco detrás disto, porque realmente confeccionar unha camiseta leva moitas horas de traballo, e, eh, eh, hai que polas en valor porque o día que tamén elas deixen de aportar a súa irmán para coser, pois as más para coser pois tamén se perderá, non? Claro, entón, claro. creo que detrás de, desta de tradición pois hai todo tipo de xente que está a traballar durante todo o ano, igual que a xente que fai os bombos, claro. igual que a xente que traballa por facer un terro de sardinha eh, os vicinhos do Cabo da Vila que traballan e o Pedro Cañón, igual que os diferentes aldeas que siguen representando o seu fulión, fulión. sacando a calle eso, eso que os pueblos están cada día máis porque o rural morre, claro. cada día hai menos habitantes, pero siguen sacando, son desde, son 20, son 20, son 30, son 30, pero siguen representando o seu. Claro. Seguimos tendo eh, moitas veces cando é que hai moitos fulións que, que van nacendo novos noutros concellos que non tiñan ou que ahora os representan, eh, empezamos moitas veces a pornos un pouco que isto eh, a pornos críticos porque isto suceda. Eu moitas veces ahora moitas veces paro a pensar, eu falo moitas veces, é dicir, creo que nós temos a, a o Guernico, a Mona Lisa do, do dos fulións, non? Sí, eh, sí. Eh, o macizo central, tanto Viana como Vilariño, Manzaneda, sí, sí, por sí, como sí. Buxán, o Carracedo da Serra, son os auténticos, sabes? É a autenticidade. Muy... A autenticidade eh, son os que son os que te, os que temos que pôr en valor e conservar os nosos e darnos de conta que se si alguén colle a nosa identidade e, a, e, e o fai e o representa é porque o noso é algo bon. Claro, sabes? claro, porque claro. se non fose algo bon non se copiaría. Entón temos que sentirnos orgullosos deses. Eh, intento con isto dicir que non fai falta autocriticar a, nin porse nin enfadarse contra estas ca diferentes asociacións que montan outros folións. Creo que debemos traballar o noso, Conxunto. conservalo e, e, e, e conservalo e polo en valor e por en valor a tradición que temos, que se non la eh, se outros pueblos a faen e acólleme porque o noso é algo moi potente e que realmente ten unha autenticidade que é imborrable. Se queres ver o auténtico, eh, tens que vir aquí. Se queres ver o Arnica, tens que ir ao Museo do Prado. Claro. Se queres ver a Mona Lisa, tens que ir ao a, a Francia. entonces é o que hai. Se queres, podes ter unha copia en túa casa dese cuadro sí, pero non sí. é o mesmo que o original. Claro que sí. Pois agradecemosche moitísimo eh, eh Xurso, este traballo que estás a facer, mm, seguro que teredes moitísimo éxito nesa grande celebración que non é somente un día, senón moitos días seguidos, que tamén mm, con eso pois eh, leva consigo un grande esforzo e unha grande colaboración e, ce e celebración. Felicitacións a ti e a todo o equipo que, que, que, que levas adiante. Eh, mm, desexamos moitísimo éxito nese traballo. Unha aperta no, grandísima. Bueno, isto eh, eu, eu grazas por, mm, por a parte que me toca, pero creo que o agradecemento hai que facer yo a, a todos os vianeses e vianesas que son os que realmente fa imposible isto. Eu, eu só son un número, non son máis canaire, minas non é máis canaire, só son un número, e creo que o Concello, que tamén está por unha gran parte, e o alcalde e a corporación que están a traballar para que todo saia estea eh, en todo momento están dispostos a colaborar, que son moi importante. Eh, tamén teño que agradecelo desde aquí eh, a todo o Concello e aos funcionarios do Concello que sempre están dispostos a axudar e a colaborar para que isto salga adiante. Eh, e vamos a insistir, é unha cousa de todos e eh, de todas. Os vianeses e vianeses que son os que realmente fan posible isto e sobre todo a xuventude eh, e a xente máis nova que é o futuro e son os que realmente ten que heredar o que nos estamos a facer agora. Entón, se nos o facemos ben, eh, a herencia vai ser máis levadeira. Claro eh, Moitísimas gracias por contar con nós para para, para o vosso programa. Pois para nosotros é un placer e unha honra terte aquí cada ano que te chamamos tú tan amablemente nos recibes e agradecemos moitísimo. Moitísimo éxito, Xurxo, e hasta outro momento. Vale, grazas, boa tarde. Boa tarde. Radio Samboy Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervus. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy. Hi, George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous. Som a todo el país. A todas las xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Coplejant, amb Caral Pedemonte. I a la teva ràdio. Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Tornen les retransmissions esportives a Ràdio Sant Boi. Visca l'esport local a Sant Boi! Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 gaudeix del Ciutat Cooperativa i el Sant Boià a la nostra emissora. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no Baix. Pois esta música de fondo sirvenos para recibir ao seguinte convidado que é nada menos e nada máis que Xavier Moure, un arqueólogo que ten muitísimo que decirnos e muitísimo que contarnos e vamos a aprender del varias cousas eh, felicitalo precisamente por o traballo que está a publicar non somente na, na, nas redes sino tamén nos seus blogs o, o noso patrimonio e a arqueoloxía dos Ancares extraordinario moi boa tarde Xavier Sí Sí. Che, eh, escoitarnos. Escoitasnos, sí. Sí, sí, sí, sí perfectamente. Vale, pois pues, eh, digo eu que, que nas redes ti publicas cousas, pero tamén nos teus traballos especiais eh, eh, eh, moi concretos como é o, o noso patrimonio nun blog e, e tamén arqueoloxía dos Ancares noutro blog, non? Exactamente. Bueno, pois vamos a comenzar felicitándote por ese traballo que estás a facer que, máis que nada, por así decirlo, é recuperación e algo que a propia administración quizáis non ten moito en conta, non? Bueno, certamente, non? Eso é unha batalla que levamos, a, bueno, a xente que nos dedicamos a isto, non? Mm. Levamos moitos anos eh, eh, traballando, non? E tratando de concienciar, sobre todo as administracións públicas, que fin de ao cabo son as responsables de todo isto, non? Mm-hmm. Do noso patrimonio. En, tamén hai que decir que, bueno, que nos últimos tempos de, dos servizos de arqueoloxía, non da, da propia Xunta de Galicia, bueno, porque está, eh, en temas de patrimonio está está transferido, non? Sí. Eh, pois, bueno, hai, hai boa xente e cada vez o interese é maior, eh? Uh -huh. De feito, teño que decir que do que lle enviamos eh, nosa para que cataloguen, os sea, cementos arqueolóxicos, maiormente, pois, bueno, podemos asegurar, vamos, en, eh, non sei, con unha porcentaxe mínima de erro, que un 70% non lo catalogan de fe, vamos, de xeito resultou casi inmediato. Eh? Ajá. Fantástico, ademais. Bueno, eu coñecín unha que, que publicabas que estaba moi relacionado co, co, con Terres de Celanova, que parece ser que ademais non puñas exactamente onde estaba por si acaso había algunha <laughs> invasión, non? sí, bueno, aí se trata de son en Terres de Celanova, de feito envía, se enviou xa a catalogar a, a patrimonio e bueno, non queremos aínda decir o situación, porque bueno, mm, no, porque ademais hai eh, eh bueno, é moi sensible posible o sitio claro. que bueno, está proxectado a instalación dunhos muiños de vento, non? Xa. Os eólicos. Xa. E entón todo o que vayamos achegando pois pode eh, axudar, non? A que a desfeita que están a producir en moitos casos, non? Uh -huh. Pois que, bueno, que sexa o impacto sexa menor, non? Exacto. Bueno, e, e, Sí, no, no, no, na, no, simplemente pues, se trata, bueno, de primeramente de unha fonte, mm. eh, que, bueno, sí. eh, tamén diremos o nome do, do da xente, unha, un, unhos hermaus, sí, sí. Eh, que nos informaron unha fonte maravillosa especial. e unha fonte, e eh, sí, sí, é especial, é especial porque no fondo da fonte pois pues, ten ali unhas, unha simboloxía claro. curiosa, non? Sí, sí. E despois un círculo, que os círculos estos, nos últimos tempos, eh, Mm, se están saliendo a luz. Era algo que, eh, bueno, que non se estaba tendo en conta, se consideraban algúns que eran castros, non? Uh -huh. Pero despois por o seu tamaño, pois pues, estamos vendo que, que bueno, que son outro tipo de cumprían outro tipo de función, non? Uh -huh. Bueno, que, que son eh, alguén dixo que, que eran similares a covas de auga ou algo así, non? que chamaban minas ou algo así, non? Sí, que... bueno, que o que na, o tema da fonte mm, sería unha mina, o, sí, sí. aquí eh, onde nacen, onde sí. nace auga, non? Claro. Eh, adoita un dos nomes, pois son as minas, non? Uh -huh. Pero isto isto o curioso é que ten un arco de medio punto moi ben traballado ao principio, non na entrada, e o fondo, o fondo, despois onde se embalsa a auga, o fondo nunha pedra totalmente plana, é dicir, traballada, pois gravaron ali o que o, a, en principio vemos o que unha cruz, unha eh? cruz, eh? unha sí. cruz e dous círculos. Ten outra inscripción, pero claro, esa, ten ali outro símbolo, non? Uh -huh. O que pasa que aí temos que esperar o verao para mm, entrar nela ademais o que é, moi angosta a entrada, non? Hai que ir casi arrastrándose, non? Sí, sí. E entonces pois pues, estamos esperando a que baixe auga para ver o que realmente é aquilo, que desde logo un traballo que non é a típica fonte, non? Sí. Esta típica fonte para recoller a auga, non, non. Ese tiña eh, outra función, non? Unha función diferente. Bueno, pois, eh, enhoraboa, parabéns, porque é un traballo que, que, eh, que minucioso tamén. Outra cousa que tamén mm, descubrín, eh, a, a min gustou moi moitísimo, porque tamén eu son bastante eh, aficionado a, a, a recoller cousas que teñen moito que ver pois co, co, cos nosos antergos que, que, que escribían os nosos canteiros, non? Que escribían nas pedras. Sí. Esas discu esas mm, mm, mensaxes que tiñan, non? Eh, eh, mm, precisamente nunha zona que perto de onde eu tamén vivín, que foi perto de, de, de Maside, ali en... Sí Eh, eh, me parece que era Moeiro ou cerca da Moeiro, non me acordo ahora mesmo sí. onde foi, que, que as pedras falan, quere decir que eh, había unha inscripción en, en latín ou algo así, non? Sí, sí, sí, sí. vamos a ver, eso é na, na igrexa de Cornoces. Ajá. Eh? eh, supoño que te referías a esa, non o sei. Exacto, eh, sí, eh, bueno, sí, sí, sí. Sí, pois aí na igrexa, pois efectivamente, eh, o que me chamou a atención, non, era unha inscripción coñecida, non, -huh. Mm. eh, pero eh, que se ten publicado así algo, non moito, pero bueno, algo se ten publicado, e, e o que pasa, que eh, perdona que me estaba entrando por aquí, que eh, outra, vale. eso me pasa por non por non eh, cortar as cousas, non? Bueno. E entonces, bueno, aquí o tema pois é, é o seguinte, que é o, o que me chamou a atención de inscripción, non? A parte da, da mensaxe, non? Mm. Que achega eh, que, que construíu a iglesia en tempos de quen e tal. Eh, pois é que ocupa prácticamente todo un lateral de igrexa inscripción, carai, non? Carai. Son en total 170 eh, caracteres, escrito en latín, non? Latinos. Carai. Eh? escrito en latín, e, e son 170 e iso que ocupa pues, todo o lateral. Carai. Todo o lateral que é o que, o que chama atención, non? Claro, é que é eu, que chama atención. eu teño visto mm, mm, marcas ou, ou por, lo men, por lo menos parecen firmas de, do, do propio canteiro que teñen moito que ver co, co, como a colocou ou onde a colocou, ou mellor un, un sinal, claro. non? Eh, eh, pero sí, bueno. nesta ocasión é algo descritivo, non? No, no, eso está claro, sí, o que, o que vemos moito nas igrexas, bueno, sobre todo no románico, non? Mm. Pois son algo que lle chamamos marcas de canteiro, non? Sí. Cada canteiro pois tiña o seu símbolo, mm. eh? Eh, para que? Bueno, porque gravaba esos símbolos, ou unha espiral, unha, unha cruz mesmo, outros tipos de símbolos, son distintos, son, son eh, a, a tipoloxía é eh, eh, bastante amplia, non? Sí, sí. Eh, porque, bueno, utilizábanos para eh, delimitar o traballo que, fa, que facía, Ajá. eh, para que despois cobrar. Claro, claro, é o traballo claro, que fago eu, sí. os, os outros símbolos son o traballo que fai outro canteiro e entonces a razón deso pois pues, cobraban as partes que lle, eh, que lle correspondían, non? Uh -huh. E pero son simboloxía curiosamente que son eh, eh, eu creo que falta un estudo, algúns estudos en profundidade, non? Uh -huh. Sobre o tema, porque aquí si sí asociamos esos canteiros e porque hai algunhas igrexas, non? Sobre todo no patrimonio religioso, non? Que vemos o que son os aleiros, o que chamamos os canteiros eran zorros, mm. castelán, os canecillos, non? Sí, sí. Que vemos en latín unha simboloxía verdadeiramente espectacular, non? E claro. eso é ir a, a imaginación, e crear eh, eh, zoomorfos, fitomorfos, eh, eh, todo tipo, toda a gama, non? Uh -huh. eh, seres humanos, cada un cunha función, non? Uh -huh. eh, monstruos, quer é algo é algo impresionante, e eso si sí, hai caballos, non? Uh Caballos moi bons, pero que son dos, dos símbolos lapidarios, é dicir, das marcas dos propios canteiros. Pois, bueno, eh, non hai demasiado, non? Claro. Sí, sí. Bueno, eh, eh, en Galicia te, seguro que hai moita diversidade de, de, de, de sinais deste tipo, pero o que mm, tamén hai que ter moito en conta, eh, ter valor, tamén te teño que felicitar eh, por o traballo que estás a facer na zona do, dos Ancares. Eh, acabo de ver no, un, un, nesa túa páxina do, do, do colectivo Patrimonio dos Ancares un, un traballo que está moi relacionado con unha festa extraordinaria, a Festa das Candelas, que, que que quizás ah. está xa uh, está, mm, bueno, esquecida casi, por así decirlo, non? En BCRA. Sí, sí, sí, bueno, esa festa das Candeas ten unha tradición enorme, non? De feito, a a igrexa parroquial, eh, bueno, que hoxe de San Juan, non? Mm. Pero bueno, estaba consagrada ás candeas as candelas e a, e a San Juan, non? Sí, sí. Eh, nos creemos, eh, o que pasa que eh, falta moita documentación, tratamos de buscar, non? tratamos de buscar eh, donde se ergue a, a actual igrexa de Becerleá, uh -huh. eh, moderna, é dicir, foi consagrada no 1927, pero mm, eh, se reutilizaron, de feito hai algunha peza como unha pía, non? Da agua bendita de antigua igrexa, uh -huh. eh, unha antigua igrexa que desapareceu. A última referencia que temos da, da antigua igrexa creo que é do 1898, eh? e desapareceu todas as pedras. Claro. Non quedou unha. Carai. non quedou unha. E entón iso, é dicir, a tradición, eh, sabemos que xa se celebraba ali, non? Na antigua igrexa. E, bueno, as candeas, pois, claro, é dicir, é un ritual é, é, é, de onde ven as candelas, Entre que te hoxe temos en o cristianismo, non? A virxen nas candelas está claro que foi unha eh, é un, Tres... digamos unha copia, non? Transposición eh, do, do, do, do, do paganismo ao cristianismo, efe, non? efectivamente, sí, como pasou en Galicia, non? Claro, claro. Aquí en Galicia xa eh, eh xa Martiño de Duño, non? Mm. Alá no século VI xa dicía, bueno, vamos a ver, aquí eh, en vez de, de, de, de desfacer eh, todo o que sexa pagano, non? Uh -huh. Esto nos referimos castros, aras romanas, etc. Bueno, pois pues vamos a tratar de uh, asimilarlo, non? Vamos a empezar a coller cousas, eh? Uh -huh. Cousas, porque a xente, claro, a xente seguía practicando rituais entre eh, paganos, non? Eh, uh -huh. Entón, a Igrexa dicía, bueno, aquí o que non podemos é eh, eh, cortar todo polo san, non? Porque se claro. non pode volver en contra. Entón, que facemos? Bueno, pois, eh, collemos e vamos tomando nos esas cousas e facendo as nosas, non? Ajá. Ose temos, eh, eh, eu teño no blog do noso patrimonio, teño recollidas casi mil epígrafes de época galico romana Carai. Pues... Casi sobre mil, cerca de mil. E, curiosamente, temos unha porcentaxe enorme eh, desas mil, 257, perdón, no, 247 epígrafes están reutilizadas en templos cristianos, mm -hmm. de culto cristiano. Mm. Claro. Es decir, son romanas, es decir, galicos romanas, e están reutilizadas aí, unhas como pies de agua bendita, outras como base do altar, uh -huh. outras reutilizadas nos muros, etcétera. Uh -huh. Entonces, Mm, Por que foi? Por que se conservaron? Bueno, pois gracias a, gracias a eso se conservaron, non? Eh, pois <laughs> collémolas como se si foran nosas, témolas aquí, e bueno, e iso pois eh, é unha forma de mm, non mm, facer un corte tan brusco, non? Entre claro. as religións precedentes, eh? Uh -huh. e eh, despois a, a católica ou a anciana. Claro, transposición do, do pagano ao, ao cristiano para que non houbera ese, ese grande esa grande eh, eh. trans, transformación que a mellor podía facerlle daño ao, ao ambiente popular, non? O ambiente sí, sí, galego, claro, claro, claro, claro, no, no, sobre todo a, a propia igrexa, non? Claro, claro. Porque a xente eh, aquí, bueno, en Galicia eh, xa vos, non? Que, que, bueno, o dito ese, non? Eh, Deus é bo, o demo non é malo. <laughs> sí. aquí, aquí por si acaso, non? Sí, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, aquí, bueno, Deus e sí, tal, pero demo, bueno, dixémolo tranquilo tamén por si acaso, non? Sí. <laughs> Eh, e entonces, sí. claro, eso se pode extrapolar a iso, non? Sí. Eh, que aquí o que... O, aquí, bueno, hasta hasta hasta épocas relativamente recentes, sí. que son cultos, mismo, mismo, vamos a ver, lo que son as curandeiras, curandeiros, claro. sí, sí, eh, sí. andadores, andadoras. Sí, sí. Eh, e as bruxas eh, que decían, entre comillas, ya, que non, non eran tales, non? <laughs> Claro, claro, no, no, no, no, pero que eso se sigue tendo, non recollimos eh, curiosamente, non? Pero eh, na actualidade, non estou falando de fai eh, 50 anos, hoxe pois en día, non? Claro. Eh, é dicir, eh, hai unha que, que ten incluso os cornos de alicornio, eh? e que ainda sigue facendo, sigue facendo o que son as curas, non? Picaduras de serpentes, de lechos, etcétera, etcétera, uh -huh. non? Aquí se siguen poñendo, eh? eh, a miña avoa o facía, non? Sí, o que sí. era para a caída da palitilla poñer unhas ervas debaixo dos, dos talós, non? Claro. E, e, e máis cousas moi interesantes que teñen moito que ver mañar os, o, o, o, un, un, unha torcedura dun oh. pé ou dun, dun, sí, sí, dun brazo sí, sí, é dicir, todo eso tiñan mm, fórmulas, non sei, pero parecían especialistas eh, eh, non sei, de, no, no, no. de cura de especial, non? non? no, no, no, no tal cual tal cual, eso eu son natural do Urense, non? Uh -huh. eh? e isto ir un curandeiro famoso a Yariz, isto fai nada sí Fai sí, nada, aínda eh, non fai moito eh, unha señora estaba eu eh, eh, bueno, está, andaba por algún sitio, eh, creo que por casas de Reis ou por aí, bueno, por a provincia de Pontevedra, non? Eh, estaba, bueno, iba a mirar un ara e, eh, no, perdón, no barco de Valdeorras. Uh -huh. un mirar un ara eh, ali a igrexa que, bueno, había me enterara que había un cabo de ano e tal, entonces aproveitei para ver ara, porque as igrexas, como están pechadas e tal, hai algunhas que aras que, que coñecíamos, pero non tiñamos eh, o localización. Era, fotos, ni, sí, a localización sí, pero ni fotos ni nada, claro, non? Claro. E en estudios de epígrafe e todo iso, non? E entonces, eh, bueno, estuve facendo tempo a Cabrera, eh, e unha señora así, pois, eh, me falaba do seu marido, non? Un señor xa de, de mm. casi 90 anos, non? Dicía que eh, non é que se ten que eh, a levar ali a un pobo de Zamora o curandiro porque se torceu o que é un, un, un tobillo sí, eh? sí. se torceu e leva tres meses e non lle das andado sí, non? sí. non lle das andado e a levar o curandeiro non? Uh -huh. é dicir, isto hoxe en día sí. e se sigue facendo entonces sí, sí. por eso é dicir, en santo co anterior, non? Uh -huh. Eso ten eh, trazas, non? De, de bueno, eh, aquí, mira, os médicos, eh, bueno, que eso dan para moito, non? Claro, claro. Eso sabes, que, sí, aquí sí. mismo os Sancares, non? Sí, sí. En un entrada do Lolo de Patrimonio dos Sancares, eh, pois pues, eh, temos enfermedad, enfermedades non de médico. Sí. Eh, sí, sí. Eh, e se temos aí eh, unha, unha, unha entrada ese tipo e verdadeiramente eh, impresionante, non? Claro. Eh? Sí, sí. Dicir, dicir, co, co, non, non recurrían o médico era o último recurso sí. dicir, dicir, ultimísimo dicir, xa cando xa non había decir, xa, dicir, bueno, aquí pois pues, nada non mm. a parte de que sempre estaba moi longe o médico uh -huh. Mm. porque hasta as non se sentan na, na comarca dos Angares dicir, o médico as neves o, os, as infraestructuras as, as estradas e, e, e, eran camiños non? Sí. había que levar eh, os, os doentes sí. había que levarlo a aldea que fora, eh? sí. levarlo pois en burro, ou en cabalo, ou no que fora, a lá non sei quantos kilómetros que era onde esperaba o médico, non? Sí, eh? Que sí. resultaba demais, demasiado caro, non? E entonces mentras, pois, recurrían o que era a medicina eh, popular, Sí, o curandeiro, que ten moito que ver eh, que o curandeiro ou curandeira. Por certo, o ano pasado concretamente na, na, no, no mes de, de, de agosto unha persoa, unha persoa amiga que, que tiñan a culebrilla, non sabes, eso que, que, lle, que lle molestaba moitísimo ao lado do peito e tal, por foi a unha curandeira, deulle, unhas ervas un, para frotar e, e nun mes desapareceulle. É dicir que, que é dicir que mm, ao mellor eh, eh, bueno, dille ti <laughs> milagreiro o que, o que queiras, pero o que si sí é certo é que se si iso funciona, por que non o vas, vas a utilizar? Non, non cabe dúda, vamos a ver de co que son os remedios, digamos, caseiros, moitos deles, é dicir, non son feitizos, é dicir, non son que, que pasas aí un, un alicornio, pasas a pedra do raio, sí. ou pasas non sei que, non, senón son ervas. Mm. Eh? e xa sabemos, é dicir, os entendidos, eu aí non entendo, non? Pero hai xente entendido que eh, eh, aquí temos, eh, vamos a ver, temos o precedente nos mosteiros, non? Claro. Eh? Sí, sí, sí. O, estaba o, o, o a far, herbolario. A, farmosa, a farmacia herbolaria, claro que sí. Claro, claro, sí, sí, claro. Sí, estaba sí. o monxe especialista en ervas, non? Claro, claro. Iso non cabe dúda de que eh, eran boas e siguen sendo boas para moitísimas, moitas medicinas os en día pois, se utilizan a, a, a servas, non? Claro. O que pasa que, claro, hai descoñecemento, sí. hai descoñecemento. Eu ainda teño visto polos ancares, <laughs> e me sorprendeu muitísimo, non? Eh, pois xente que para facer a ensalada, non? Mm. bueno, claro, non sempre foi a leituga, non? Eh? Sí, sí. A leituga, ou as Eh, a cebola, tal, e o tomate, non? Uh -huh. eh? Bueno, pois pues, recollendo ervas no campo e, entón se preguntei, pero para que son eso e tal? E dixen, non, non, son para as ensaladas. Carai. Sí, sí, ervas, sí. eh, fil, ervas eh, silvestres, non? Sí, sí, sí, sí. lado... levamos toda a vida facendo isto. Ao lado dun regato, tedes, a verdade é que un, unha outra, outra cousa que tamén quero que quero que os nosos ointes ya no, se, sepan e saiban, quero decir que poñer en valor que ti tamén recolles non somente esa tradición o, arqueolóxica, eh, eh, digamos patrimonial, pero ti tamén eh, oh, ditos e eh, refráns e eh, eh, eh, cousas interesantes que no, no aldea ou nos povos tamén non, non en todos os sitios fotos están recollidas e, eh, eh, e en esta ocasión eu vin moi ben os, polo menos eh, deime conta de que aí no, no da Candelaria tiñas un, cousas interesantísimas acórdome dunha que puxeches se queres ter abellas miras por as candelas non e se queres sí, ter sí, mel miras por San Miguel algo que, que quizáis no, no, no, no, no normal natural a mellor non, se, non aparece pero ti recóllalas e amósalas para que toda a xente poida volver a, a utilizalas non? Claro, sí, sobre todo para que non se perda, non? Claro. Eso tamén eso teño que dicir que eh, está o o, o colexio, non? Mm. Eh? O CEIP de, de, de Navio de Suarna. Sí. Eh? Eso eh, teño que, bueno, hai palabras de noso, non? Claro. E chaman, é verdadeiramente impresionante o que están recollendo. E como Perf recollen? Perfecto. Os profes, as profes, que fan? sí, pois, sí. Eh, o, mm, o, aos alumnos, as alumnas, non? Mm. E dicen, oye, eh, mirade o significado desta, eh, ou, eh, que significa esta palabra, ou como se lle chamaba, non sei que, sí. ou que, ou que ditos eh, se dicían na vosa, na vosa casa, non? Claro. Dicían vos avós, vos os pais, non? E entonces están facendo un traballo magnífico desde fallanos, ademais, eh? Ajá, ajá. Dicir, e iso é unha gozada, de feito no, no Facebook, non? Uh -huh. eh, eh, bueno, teñen algunha publicación tamén por aí, pero eh, te, recollen isto, non? O que o, o colexo de, de Navia, uh -huh. e é verdadeiramente, pero teñen ali centos e centos e centos, é unha gozada. E nos, pues, pois, tamén, dentro do posible, non? En outras partes da, da comarca, uh e pois tamén tratamos de ir recollendo estes ditos mm, para que para que non se non se perdan, né? ¿eh? Pois en presentes outros, pois en, como pasa con todo, non pois tende a desaparecer. Moi ben. Bueno, pois agradecerche, mm, Xavier, todo este traballo que estás a facer, parabéns por, por elo, eh, eh, moitísimas grazas por a túa colaboración e participación de hoxe. Mm, moitos Nada. moitos éxitos nese traballo que estás a facer, eh, ata outro momento. Pois nada, graciñas a vos e basta con, bueno, xa sabedes, a vos o dispor. Moitísimas grazas. despedimos con música e ata outro momento. entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi Més de 40 anys amb tu. Galegos baixen. Mar Rodríguez que é unha a irmá dunha persoa que este ano vai a ser eh, homenaxeada no Festival do Botillo 2025 do 21 Festival María del Mar moi buenas tardes Desde León. Desde León, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos tardes. y por <clears throat> participar con nosotros en este programa Galegos Novais. Mm, mm, en primer lugar, pues felicidades por ese homenaje que van a realizar, van a hacerle precisamente a tu hermana, tristemente fallecida, Aurora, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad es que no nos tienes que dar, no nos tiene que dar nadie las gracias, sino al contrario, tenemos que dar las gracias tanto a la familia de Silvia como de Aurora, que a, pesar de que han pasado 20 años siguen acordándose tanto compañero, compañeros, eh, amigos, un montón de gente que siempre las tiene en el recuerdo. Bueno, eh, pues entonces eso quiere decir que los, los bercianos de Cataluña, a Sobecat, pues han reconocido ese trabajo, o por lo menos esas personas que no se olvidan precisamente de ellas, por el hecho de que en su momento, pues mm, tristemente fallecieron, que, que, este año pues, se, hará el nombramiento a título póstumo de, y un homenaje que, que todos los años intentan hacerlo con personas del Bierzo, pero en este caso coincide que también una de ellas es del Bierzo, pero otra es de León, ¿no? Tu, tu hermana era de, León, de un Sí, nosotros somos, o sea, nuestra familia, la familia de Aurora, somos de un pueblo de 40 kilo, eh, sobre unos 40 kilómetros de la capital de León. Sí. Y, bien, o sea, del pueblo de Noelia, pues nos queda como unos 150 kilómetros, pero mm. bueno, siempre, siempre estamos en el corazón y en contacto. Bueno, eh, en este caso, vosotros, aparte de la felicidad que os embarga por el hecho de que mm. van a, ser homenaje, espero que, vendréis a, a, este. Sí, sí, sí, eh, por supuesto. Sí, sí, sí, eh, van mis padres. El día ¿no? Sí, sí, sí. nos iremos el día antes porque tenemos que marchar a Asturias para coger el vuelo y llegaremos a Barcelona el día 15. Ajá pasaremos todo el día allí con vosotros, o sea, con, con la Sobecat y toda la gente, porque sí que es cierto que va a ir un montón de, gente por lo que me han comentado y nos vendremos el lunes porque claro tenemos que trabajar y esas cosas claro, claro. bueno eh, tenéis previsto alguna algún tipo de intervención o alguna cosa para para poder sí hemos preparado tanto la hermana de Silvia como yo que soy la hermana de Aurora eh, hemos hecho unas palabras, sí. Y aparte, me parece, eh, no lo tengo muy, no, tampoco lo quiero desvelar, creo que Juan, Juan, Juan, Pedro, si no me confundo, eh, ha preparado algo también, un poco ayudados por las familias. Ajá, pues perfecto, va, a ser una celebración importante, porque además junto con vosotros estará el, eh, grande, ese, ese mm, mm, personaje que últimamente tiene muchísima relevancia en televisión y todo, don Miguel Ángel Revilla, que va a presentar su último libro. Y eh, bueno, antes de la celebración del botillo, pues mm, eh, harás una pequeña conferencia para que la gente conozca esa, ese trabajo que él ha presentado y a lo mejor los que quieran, pues puedan puedan mm, eso es, mm. puedan comprar el libro y, recibir ese libro con la firma de él mismo, claro. Sí, sí, por supuesto. Eh, nosotros, si nos da tiempo, eh, iremos a, al acto que él prepare y a conocerle y a comprar el libro, por supuesto. Y no lo sé fijo, pero me parece que también va a estar presente Nemesio, se mm. llama Nemesio, que es el escritor, que también eh, hay que nombrarle porque ha escrito en uno de sus dos libros, eh, ha escrito un capítulo sobre ella. ellas. Dedicado a, las dos. Eh, dedicado a Aurora y a Silvia. Sí, sí. Mm. Él también estará, así que es una nueva edición que él presentará también. Sí, sí, sí. sí pues otra cosa más que, también eh, participaréis, puesto que la celebración del botillo tiene mucho que ver no solamente con la gastronomía que se va a ah. degustar, sino también con un, homenaje a los pueblos del Bierzo, en, el, en este caso el ayuntamiento de Campo Narraya, que vendrá representado por su propio alcalde, don Eduardo Morán Pacios, que por cierto eh, aún no hemos tenido ocasión de, de comentar y hablar con él, pero seguro que intentaremos hacerlo en alguna de nuestras emisiones radiofónicas y y otra cosa que, también vais a celebrar, seguro que vais a estar encantados, puesto que eh, los, todos los, todas las viandas que, se servirán mm. estarán acompañadas con un vino de cacabelos, o bueno, vino, vino del Bierzo, que, servirá la bodega Cuatro Pasos. O sea, grandes eh, celebraciones gastronómicas que mm, precisamente todos los embutidos y todo lo que tiene mm. que ver con, con esa fiesta será servido por por eh, Embutido Santa Cruz de Montes. O sea, una gran celebración, ¿no? Una gran celebración, sí, eh, en todos los aspectos, porque es verdad que el botillo de, del Bierzo es exquisito, vamos, o sea, es un plato un poco fuerte, eh, pero está buenísimo. Por eso, Por, eso han decidido hacer una, un, yantar, es decir, una comida, no, no una cena, que, que, bueno, que después se, se, puede mm, reducir un poco eh, esa eh, ingesta de, grandes alimentos con una mm, casi verbena o una celebración final con actuación musical de Damián Porcel que acompañará después de los postres y que eh, bueno, eh, eh, en los postres también tendrá, habrá una, una pequeña degustación de una queimada para finalizar el acto. Bien, bien, yo tampoco te puedo decir mucho porque no nos desvelan toda la información. <laughs> El presidente no nos quiere decir muchas cosas para que nos sorprenda. Entonces, estoy segura que nos van a sorprender y vamos a pasar un día súper bonito, a la vez que emotivo, pero yo estoy tremendamente agradecida que se tenga en cuenta porque parece que siempre que salimos en los medios es para recordarlas esa situación tan, trágica que las tocó vivir. Mm. Y no es así, porque eran unas chavalas que tenían una vida por delante, con muchas ilusiones, y nos gusta más que se las recuerde por todas esas cosas que no por eh, la trágica muerte que vivieron, aunque desgraciadamente todo el mundo las conoce como las policías que fallecieron en, en hospitales. Sí, mm, algo que, que, eso, mm, por lo menos mm, que tenga, tener constancia de, de, ah. algo que, que, no debería haber pasado y que en su momento sucedió. Sí, desgraciadamente no debería de haber pasado, pero pasó, ya nada se puede hacer, Sí que es verdad que las familias siempre hemos luchado contra que eso no vuelva a ocurrir, porque claro, sí que fue un error judicial, eh, ha sido una lucha terrible de, de juicios para, para a veces llevarnos muchos disgustos eh, sin encima de perderlas a ellas. Entonces, bueno, sí que las familias hemos pasado mucho, aparte de perderlas a ellas, pero después judicialmente ha sido terrible. Entonces ese día queremos recordarlas, mm. eh, que todas las personas que allí asistan le conozcan a dos jóvenes. Mi hermana era el día de su cumpleaños. Caray. Hacía 23 años ese día. Y queremos que la, en mi parte, pues eso, que la conozcan por sus, sus ilusiones que, que se vieron truncados ese mismo día que nació. Pues eh, eso, eso seguro que, tendréis eh, el arropamiento, ah. el apoyo de todas las, de todos los asistentes y en especial, mm, ya te digo, la, la, propia asociación de bercianos en Cataluña que, bueno, mm, su, eh, equipo directivo han decidido, pues eso, ah. homenajearos en este 21 Festival del Botillo. O sea que mm, para nosotros va a ser un placer acompañaros y para la asociación, pues también pues sentirse orgullosa de ese trabajo que, que, Pues sí, porque llevan trabajando todo un año y se lo merecen. O sea, y, y, cómo no íbamos a estar las familias en esa situación? A ver, los padres sí que es cierto que eh, recordar, aunque es un día bonito, pues al final también le remueve, pero yo creo que va a ser tomado con ver tanta gente que, que asiste allí, aparte de acompañarnos a pasar un día bonito, pues también les va a quedar en el recuerdo, que no solo se recuerde esa situación por algo trágico, sino por algo positivo. Claro que sí. Eh, mm, yo eh, espero que sea una festividad, no una no, algo, eh, digamos, que, tengamos que llorar por... por efectivamente. Hombre, yo creo que va a llorar la gente, pero por... A ver, hemos escrito tanto Noelia, que es la hermana de Silvia, como yo, eh, hemos hecho unas palabras, o sea, hemos escrito unas palabras muy bonitas y es verdad que son emocionantes, pero eh, son emocionantes, pero de recuerdo positivo, no de desgracias, no ni de morbo, sino simplemente para que la gente vea que eran dos jóvenes con toda la vida por delante y que mm. bueno, el destino o la casualidad o no sabemos qué fue, eh, se cruzó. Entonces, bueno, pues es lo que hay y son 20 años, hay que intentar recordar las cosas bonitas y es lo que, lo que vamos a intentar nosotras plasmar en lo que hemos escrito. Vale, pues eh, eh, agradecerte que participaras con ah. nosotros en este nuestro humilde programa y que, bueno, que des a conocer esa vuestra intención tan extraordinaria de, agradecimiento y, bueno, pues, felicitaros porque mm, sois parte de ese homenaje y, ah. personalmente cuando eh, el día 16 estemos en, ese, en esa celebración, pues te daremos nuestro abrazo y nuestro cariño en esa grande eh, eh, celebración. Sí, pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, es para nosotros un honor el que estéis allí y que y que nos deis ese apoyo porque, a ver, en este momento van a ser 400 o 300 personas las que asistan, pero en todos los sitios en los que han hecho homenajes siempre hemos recibido un apoyo, un cariño que, que gracias a Dios a todo ese apoyo, a todo ese recuerdo, a todo a todo eh, eh, que perdura en el tiempo, eh, tanto los padres de Silvia como mis padres han salido adelante, porque Es, verdaderamente complicado. Claro. Cuando toca. Y, además que notar la falta es algo que, duele muchísimo, lógico, lógico. Ya no solo la falta, son las las formas, lo que te toca después eh, vivir, escuchar, ver, te, eh, desestructura toda la familia por completo. Es, mm, es muchísimo, aparte del sufrimiento, es no sabes por qué, todos son preguntas, nadie te responde. es, ha sido, aparte de perderlas, ha sido una lucha terrible de sentimientos, de, de tu, tu, las formas, después como mujer, yo, tanto Noelia como yo como mujer, todo lo que tuvimos que escuchar, tu vida ya no es lo mismo. Bueno, pues agradecerte, vuelvo a repetir, agradecerte tu, colaboración de hoy y cuando tengamos el programa ya descargado te, lo, te enviaremos este audio para que tengas recuerdo de él. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Venga, un besito desde abrazo, León. Vale, un beso, un beso. A cuidarte. Adiós. E agora xa foi, nada deixarás ir A tua cabeza dache que sentir, dache que sentir A máis que pensar E agora de feita non vale chorar este non se rega Porque da lentura nace E amor firme non se olvida por ben traballos que un pase Por ben traballos que un pase Baixamos a música para recibir nada menos que a Pilar Astray, escritora, editora, que, que, que ten moito que ver cun traballo que se está preparando para esta fin de semana extraordinario, que ten moito que ver a, con, con unha celebración parece ser que se titula Eros en Fisterra. Moi boas tardes, Pilar. Hola, Julio, un placer estar con vosotros y con vosotras hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, felicitaciones por esa propuesta, ese trabajo tan importante que se vaya a celebrar ahí en un hotel emblemático, Hotel la Fisterra, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Somos un grupo de amigos escritores que, bueno, un día entre vinos a mí se me ocurrió esta idea y me siguieron el, <laughs> el, juego de ponernos a la aventura y estamos muy contentos de, de que sea en Belafisterra. Mm, algo que titulades vosotros como retiros literarios de mundos flotantes e meigatura, co, co seus respectivos co seus respectivos retos, pero ten moito que ver coa literatura creada aí mesmo e ademais erótica, non? Sí, sí. La idea es que no podamos llevar nada escrito, Mm. Para ello, eh, bueno, vamos a seguir un método en concreto, que si quieres me preguntas o si, o si no te lo cuento ya, lo que Sí, prefieras. sí, claro, claro, conta, conta. Eh, aparte de eso, contame os participantes, porque eu teño entendido que había moitísima xente que quería participar, pero a verdade é que o cupo encheuse rapidamente. Eh, sí, bueno, este año, como digo, eh, surgió de un encuentro espontáneo entre amigos. Eh, estará Iago Fandiño, que es poeta, escritor también de, de novela negra. su último libro se llama Chascarrachas y, bueno, trata un poco sobre el realismo mágico en, Galicia. También estará Robert Callao, muy muy conocido como novelista también de, de novela negra. Tenemos ah, muchos novelistas de, <laughs> eh, de novela negra. Rodrigo Costoya, María Nieto, eh, Sandra Arrego eh, estará también eh, Rubén Pedreira, que se acaba de unir, que es escritor y astrofísico. Hmm. Em, bueno, eh, también hemos recibido una incorporación de última hora, que es mi Milena Hidalgo, que es una escritora cubana, Y, mm, y, bueno, y, yo misma. y, doña Pilar Astray. Sí, ya me ah, por ahí <laughs> también. Bien. Entonces, es verdad que, hemos recibido muchas solicitudes y muchísimo interés, pero este año es una versión beta, es una versión eh, un poco, vamos a hacerla piloto. Y ya el año que viene, ya si queremos incorporar un jurado, digamos, experto, porque ahora eh, lo que esperamos es que los propios residentes y asistentes a la sesión Bermú del domingo en el Vela Fisterda sean los que decidan cuál es la novela que más les ha gustado. Pero el año que viene queremos ir incorporando mm, mejoras en este, en este retiro. Entonces, para evitar que vayamos con una novela escrita o con una idea escrita y se hagan trampas, eh, se me ocurrió que hubiese tres cajas en una primera caja eh, varios escenarios mm, del Belafisterra y de alrededores, de los cuales todos tenemos que sacar tres escenarios e incluirlos la novela. En una segunda caja, elementos diversos, que te puede tocar unas agujas de ganchillo, eh, un bol de palomitas, no sé, y una pistola y es obligatorio que esos elementos entren dentro de, la obra pero no de una forma eh, sutil, sino que tienen que tener, tienen que ser importantes en la trama. Y en una tercera caja, eh, el género, porque no es lo mismo una novela erótica, pues, de fantasía, que una novela erótica romántica, que una novela erótica cyberpunk. Entonces nos parecía importante mm, delimitar el, el género. Y luego el domingo tenemos 15 minutos para presentaros las novelas, luego ya se podrán leer en la antología, pero tenemos 15 minutos para, como si fuera una ronda de guión, así que también se evaluarán, bueno, pues las, las capacidades un poco de, de exposición de cada escritor. Nos podemos valer de música, de objetos, así que creo que la sesión Bermúdez del domingo a las dos y media en el, en el Velafisterra va a estar entretenida y el público la va a disfrutar mucho. Nosotros iremos sin dormir, seguramente, entre la escritura y, y bueno, la propuesta y, y, nada, pues deseando compartirlas. O sea, unha escritura de novelas eróticas cun moi cuidado percorrido eh, eh, literario para que todos poidan eh, expoñer a súa, o seu traballo e despois eso recollido para que facer unha un, unha antoloxía. Unha antoloxía. Sí. O sea, sí. todos eles pois acompañados, bueno, aparte será set 7, 8 e 9 de, de febreiro, pero tamén haberá momentos para de, de, degustar e disfrutar da gastronomía, non? Sí, sí, por supuesto. Por eso son novelas cortas. En realidad es como eh, un relato, un relato largo, porque nos nos importaba también tener ese ese tiempo, pues, para disfrutar de la gastronomía, para disfrutar de los compañeros. Hemos quedado que los momentos de la comida, la cena y el desayuno los vamos a hacer juntos y luego cada uno se administrará su tiempo. Bueno, é a primeira vez que se celebra, pero quer dicirse que se sí. comezase co, pois, co, con desexos de continuar e ampliar, posto que, si como dixemos antes, a, a, a solicitudes para poder participar xa sí. eran bastante amplas, quizás o mellor noutra ocasión, pois ampliar o espazo e, e, e o mellor facelo en dúas fines de semana en pago dunha sola, non? Sí, sí, sí. Sí, como te, como te decía, las solicitudes sí, eh, fueron bastante amplias y hubo mucho interés, pero sí que es verdad que queríamos en una primera versión personas que nos conocíamos entre nosotros, un poco como para testear eh, cómo podría funcionar esto en ediciones futuras. Y bueno, Mundos Flotantes es mi productora y, llevo ya bastante tiempo haciendo gestión cultural y se une Megatura, que es la productora de eventos que han montado Yago Fandiño y Robert Callao, que, mm, eh, que lleva también eh, la Feria del Libro de Miño en camino, Entonces, eh, entre mm, ambas empresas culturales lo que queremos es fomentar este tipo de, de retiros y de retos literarios. Ya tenemos en mente, por ejemplo, hacer uno más relacionado con, con la novela negra y mm. con actividades tipo Cluedo. Entonces, mm, vamos a llevar un poco la, la literatura a este tipo de, de, experiencias. Y eh, eh, algo que, que yo considero que es interesantísimo el efecto de, de que si se pon como base o, te, o feito da gastronomía para, mm, mm. para, des, de, para, para, para despuntala, porque aí hai unhos, mm. un, unhos produtos algo fora de serie, eh, na zona de, de, de Fisterra, pois lóxicamente ese acompañamento vai a ser fantástico, non? Sí, eso lo tenemos pensado meterlo en los, en los elementos, mm. que en la caja de en la caja de los elementos. Pero también me, me hacía un poco de, de, gracia que aparezcan elementos que sean disruptivos y discordantes, ¿no? Mm, y que mm. tengas de repente que meter algo en tu texto que, que, que, te tengas que quebrar un poco la cabeza, ¿no? Sí. Para, para ver cómo te encaja lo erótico, porque... Sí. Vestimenta, mm, también, por, vestimenta sí. y otras cosas que... Claro, sí, sí, algo, sí eh, eh, eh, y elementos que, que pueden a, acompañar al eh, erotismo bastante interesantes, elementos afines, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Capas y otras cosas, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, encubrir tamén, porque o erótico ten moito de, de, de, de sinalar, pero non, non quero decir... Claro. Eh, a, a, casi por así decir esto puede ser, pero ya veremos, Que o, galego te o galego de eh, informar, pero eh, casi por así decirlo, con retranca que no estemos, pues algo Claro. Eh, sí, sí. Sí, <laughs> em, claro, nos importaba mucho, a mí sobre todo, que llevo mucho tiempo trabajando con la literatura erótica, el tema de diferenciarlo pues de, de algo meramente pornográfico, ¿no? Lo que buscamos es hacer literatura somos un, grupo de, amigos escritores que lo que nos importa es escribir cada vez mejor mm. y que hemos mm, profesionalizado lo que hacemos, ¿no? Mm. que, que sale más allá del hobby Entonces eh, buscamos eso, ¿no? Y, y, va a haber competición y va a haber pique entre nosotros y <laughs> nosotras, la verdad. Y entonces, bueno, sí, sí. pues no, está, está divertido. O, o, único que lle falta, digo eu, eh, eh, non quero poñer disculpas ni nada pero o único que lle faltaría sería un, ilustracións para a, a eses traballos que, que, que se poñan, lo menos alguna uh, eh, alguna pintura, algún algún dibuixo a, a man alzada sí. de, de cada unha das cousas que se, que se presenten, verdad, algún ilustrador claro. que, que axude nese traballo que seguro que... Podría, podría estar fenomenal para ediciones posteriores, me claro. hai unha moi buena idea. que, no, eso aumenta o, os gastos, pero bueno, que tamén sí. complementa un traballo que, que sí. é fantástico, sí, a literatura... En la, en la Sí, en la edición de la antología sí que, eh, bueno, quiero hacer una introducción sobre, bueno, cómo surge todo esto y luego sí que meteremos, por supuesto, pues eh, recetas, meteremos ilustraciones. Mm. En esa edición de, de la antología eh, erótica de la Fisterra, mm. que me encantaría que estuviese pues en, en las dos lenguas, ¿no? Castellano claro, y gallego. Claro, claro. Eh, sería muy importante para mí como, como editora, ¿no? Que, que, estén ambas. Claro, sí. Pues fantástico, parabéns, felicitacións, Pilar, felicitacións. Gracias, Escoita, gracias, una, una cosa que una cosa que, que, que eu te mm, pido é eh, que, que quizáis eh, te teñas eh, mm, especial cariño e, e cura eh, mm, hai unhas eh, fotografías que mm, Pepe che dar eh, eh, che facilitar que, que son postas do sol e eh, eh, amanecer amenceres que nesa zona son fantásticas posiblemente uh -huh. eso axudará a esa ilustración que dille que ah, fenomenal. seguro seguro sí. seguro que, que, que bueno será un, unha aportación extraordinaria, eh? Fenomenal, fenomenal. Sí, porque él me ha, estado comentando sobre unas piedras eh, de la fertilidad que están por, la zona. sí, y la verdad es que todos los elementos paganos, mágicos, mm. es algo que nos interesa mucho a, este grupo de, escritores que estamos echando a andar el proyecto. Mm. Mm, y, por supuesto, esto que me comentas de, los atardeceres y de los amaneceres es muy, muy celta, eh. muy gallego, pero outra parte e, y pero, perfecto. Pero sí. Aparte, eh, sí, sí, aparte de celta e galego, pero, eh, eh son fantásticas, son eh, extraordinariamente sí. fabulosas as que ten, mm, as que mm, Pepe ten, ten publicado, sí. que, que lles facilita vale. un amigo e tal, pero son algo fora de si, ti pidillas eh, eh, el copyright o mellor xotes <laughs> dedicado, seguro que non terás que pagalos, verás, verás que sí que serán son son son fantásticas. Genial, pues yo la solicitaré entonces, gracias Julio. Veña, agradecerche moitísimo a túa conversa e a teu a túa participación de hoxe no noso programa. Eh, desexarte moitísimos éxitos, que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, xa tes garantizado o éxito. <laughs> Gracias, Veña. e un abrazo para todos os oyentes. Veña, os galegos do Mediterráneo encontanse satisfeitos do teu traballo e eh, da túa comunicación. Hasta outro momento, Pilar un, ve un bico. Chao. Hasta logo. Radio Samboy ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales? No te quedes atrás y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Samboy. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos Novash, con Armando Fernández i Julio Cougil. ser con condición. Que si este ano no morre a tiro por lo balcón. Ay la la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Desde que Chejo a moda de echar las sueras al mar. miña xora condanada está aprendendo a nadar. Ai la la la la la, ai la la la la la, ai la la la la la. Baixamos a música para recibir a Álvaro Voces. Álvaro Voces é eh, o presidente da entidade fantástica que coñecemos e que admiramos moitísimo Toxos e Sestres de Barcelona. Benvido, Álvaro. Buenas tardes, señor. Boas, boas tardes, <laughs> moitísimas gracias por ser señor. Eu aquí un pouco comunicador eh, desexándoche moitísimos éxitos no traballo que estades a facer. De, prim, eh, de primeiras, felicitacións porque tendes preparado para, para xa mesmo, para o día 8, o segundo encontro da Vía Internacional da Gaita, non? Ben, sí, temos preparado o, o día 8 de marzo mm. o segundo encontro da, da Gaita, pero temos algo antes. Eso, eso, eso tamén temos que decirlo. Eh, algo que ten que ver co, cos cantos de taberna, digo eu, non? Exactamente. Aí está. Este sábado este facemos mesmo. o segundo o segundo encontro, bueno, con chamalle encontro, chamalle edición, vamos, sí. Como edición, a segunda edición de Cantos de Taberna. Sí. Ese que, parece, que por cierto, sí. este sábado, este sábado día 8 de febreiro este sábado 8 de febreiro a segunda edición dos grupos que van a participar tamén como mínimo eh, en cada grupo hai tres persoas, teño entendido, non? Tres ou cuatro, sí. sí. sí. Hai grupos que son de tres, hai grupos que son de cuatro. Sí. Temos temos varios grupos, incluído Rosalía de Castro este ano. Ajá. Eh, bueno, estamos aí a tope, estamos preparados a tope xa para empezar a, a, a non parar hasta, hasta as vacacións do verán. Bueno, eso celebrarase na sede da, da, da propia Escola de Gaitas e Danzas Toxos e Xestas, non? Sí, isto facémolo no, na sede da, da escola, claro, sí. na calle Bronce, sí. 57, de... que é onde temos noso o local. Sí, sí. E ah. aí o facemos, aí temos sonido, temos Todo. Estamos preparados para eso. Sí, sí, ademais de un pisco labis para os que, que eh, para celebrarlo eso, tamén. Eso siempre. Sí, sí, sí. Eh, a partir das catro e media, non? Sí, a partir das catro e media da tarde, porque precisamente ese día tiño unha reunión pola mañá, entonces chegarei en Justín aí sobre das cuatro, cuatro e cuarto, pero bueno, están os demais que abren e, eh, funciona sin que hostia, eh? Bueno, pero que estades traballando para que todo isto funcione e ademais metan tamén noutros, noutros, noutros colectivos nos que ti eh, o mellor terás que, que asumir certa responsabilidade, digo eu, entre comillas. Non quero descubrir cousas, pero por aí vamos, non? Bueno, por aí van os tiros, pero tampouco A ver, de momento é o que hai, está o que está e... Vale, vale, vale. Pero bueno, se hai que asumir alguna cousa, asumirase sin ningún problema. Vale. Unha cousa que tamén hai que destacar, yo, yo, yo, yo, eu mencionei por prim, en, en primeira, na primeira eh, conversa, non sei, na primeira frase que, que mantiven contigo, é ese segundo encontro do Día Internacional da Gaita, posto que mm, este ano, ademais, terá, teredes intervencións internacionais. Sí, señor. Este ano, o segundo encontro coincide además co Día da Muller. Xa ves. Entonces, eh, vamos a traer unha iraní, mm. ven de Irán, de, de, de, unha moza. é unha rapaza que toca a gaita. Uh -huh. Aparte de tocar a gaita iraní, ela estuvo na Escola de Foxo, na Diputación de Orense, aprendendo a tocar a gaita galega tamén. Carai. Entonces, bueno, non sei con que nos deparará, porque Mientras non a teñamos aquí tampouco podemos dicir <laughs> moitas cousas, non? Xa. Pero sí, sí, temola, temo, eh, bueno, temola como bandera, temos por bandera a esta rapaza e a Susana Seivane. Dúas rapazas, dúas rapazas, ademais ten muitísimo que ver co, coa interpretación musical, non somente da gaita galega, sino tamén outra, da, da iraní, é dicir que é extraordinario. Pero pero tamén tamén teño entendido que eh, non desbotades para nada algo das gaitas de voto. É dicir, eu perdona que sexa eh, <laughs> que é importante, é importante porque outra forma de, de interpretar a nosa, bueno, o, o concepto da propia gaita que este, o ano pasado tiveste desa, ademais unha exposición que vos facilitou o, o noso amigo Foxo, pero que este ano pois tendela en presencia a gaita de voto co, cos aragoneses, me teño, teño entendido, non? Sí, temos un grupo de, de gaita de voto, un grupo aragonés, mm. que ademais son bastantes, son unha cuadrilla bastante grande, mm -hmm. Eh, bueno, sí, tamén, claro, miran, estes irán, mm, abrirán seguramente, vamos a facer un, pas, un pequeno pasacalles, Ajá e eh, abriremoslo, abriremoslo con eles. Ah, carai. E despois, outra cousa máis, outra variedade máis das propias gaitas é a, a, a das xeremías de Soller, de Mallorca, non? É dicir que pa, exactamente, pasades exactamente. pasades de, de comunidade a comunidade, é dicir que estará Galicia, estará Aragón, estará mm, as Illas Baleares, estará pois Iraní, vamos, unha sí. diversidade intercultural fantástica. Exactamente, que se tratase de eso, porque, a ver, o Día da Gaita é que non é só a gaita galega, o sea, hai gaitas máis antiguas, sabes tú, igual sí, que eu. Sí, sí, ano pasado Entonces, xa se amosaron precisamente nesa exposición fantástica, non? Claro que sí. Entonces hai que darlle cabida a todo o tipo de gaita, hai que uh -huh. hai que diversificar todo todo o que sea gaita, No o ano pasado, bueno, tuvemos esa exposición que tuvemos aquí casi todo o ano, de aquí levarna a Madrid, e agora, se non me equivoco, ou se non chegou, chegan estes días a Lugo. Para aí. É unha, exposición, dixéramos, bueno, según según eu podo entender, é unha exposición un pouco itinerante, no? Eh, Foxo deulle por movela de, de, de Orense, que levaba ali uh -huh. moitos anos, Sí, sí, sí. E bueno, está pasando por, por varias comunidades, a mí pareceme moi bien. Uh -huh. Sí, sí. É unha cousa bastante interesante, porque fíjaste, claro, aquí estamos acostumbrados cuando falamos de gaita de ver lo que é a típica gaita galega. Claro. que antiguamente había gaitas moi moi moi diversas, moi raras por, uh -huh. por chamarlle de alguma maneira, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno, moi bonitas tamén, eh? Bueno, eh, eh, eh, eh, como non, a banda da propia a, asociación, é dicir que hombre. Eh, eh, además in, representada por, por moitas mulleres que tendes aí gaiteiras extraordinarias, non? Sí, hombre, non podía faltar a nosa banda, claro está. A nosa banda e o noso grupo folk. Aí está, que, ta, que últimamente incorpora instrumentos tradicionais galegos en, en moi, moi especificamente a zanfona, non? Sí, ahora temos, bueno, temos un par de, de zanfonas que se compraron o ano pasado e algo que había por aí estamos lle dando fuerte o tema do zanfona, que pasa que iso lento, non é non é do xe para mañá. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, algo algo se fará con zanfona, creo, eh. Bueno, é unha, unha participación, eso, o di, eh, in, Día Internacional da Gaita, onde, eh, aparte deses convidados especiais, tendes as mulleres como protagonistas, eh, eu dicía, pois pues eso, feito de que as mulleres tamén de, de, de todas estas terán a, a súa eh, interpelación nesa grande moxa, lógicamente. Por, por supuesto que van a estar aí en primeira fila sempre despois acompañando todo eso, que seguro que comezaredes pola mañán, tamén antes de finalizar, sempre rematades pois cunha grande celebración galega 100% que é unha queimada, non? Hombre, eso non pode faltar. <laughs> Creo que creo que vai en cartel, que eu, eu que eu estou, estou en que che envíen un cartel. Sí. Sí, sí, non sí. Sei, non sei se chon bien e aí xo poi tamén. Pero non, aparte de que mo enviaras eh, os nosos ointes e seguidores poden meterse na páxina de Tosios e Xestos e, comproba, sí. e comprobalo é dicir, aí está por supuesto, esa... aí ten, ten ahora toda a información aparte de que estamos en todas as redes sociales mm. estamos mm. en Instagram, estamos en Facebook estamos en todas as redes sociales mm. con todos os eventos que facemos vamos publicando todo mm -hmm. Eh, esa celebración eh, co, a, a que hora, bueno, non, non estou seguro, pero de mañán comezará seguro, non? Si, sí, isto empezar 12 da mañá, mm. ya queimada será ás 8 e media da tarde. Carai, xa, pois é bastante longo o espazo, desde as 12 da mañá hasta as 8 da tarde, tela marinera, ma, ca, mm, madre Bueno, mía. detrás de, detrás da queimada actuará Susana Seibane, eh? Xa ves. que creo que vai cerrar ela. Pecha ela o entonces o, ese segundo sí, encontro de, de entrenamento. Sí, sí, sí, eu creo que este ano vai pechar ela o segundo encontro. Han mellor a última hora volven a aparecer os nosos, porque lógicamente os nosos ten que estar en todas as salsas tamén cando facemos algún evento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a idea en principio é esa teño entendido que haberá sorpresas tamén, quer decir que vos tendes ese cartel grandísimo, extraordinario, de grande participación internacional, pero seguro que haberá sorpresas, posto que así o anunciades na vosa páxina, non? Posiblemente sí. teremos sorpresas e novos convidados que, que iredes a, non sei, a, a, acomodando e, sí, e, e dando a, a coñecer no vamos... momento, non? Sí, bueno, son normalmente solemos meter, xa fixemos o ano pasado, eh, vamos meter solistas ou grupos pequenos, entre grupo grande e grupo grande metemos grupos pequenos que lógicamente non están en cartel, mm. pero tamén aparecen despois. Uh -huh. Bueno, a... habrá o típico pulpo como sempre, eh, bueno. Eso, produtos galegos de grande calidade, eh, lóxicamente para, para, para ir degustando, ¿no? mentre mentre entre peza e peza algo de gastronomía. Exactamente, algo de gastronomía e hai Además, habrá paradas incluso de produtos mm. da terra tamén. Alguna vale. paradiña habrá. Mm. Vale, vale. Enten, eh, bueno, entendido. Eh, que se poden mercar ademais algúns produtos eh, hasta de mm, mm as, as propias camisetas da, da entidade e outras cousas, non? Posiblemente, sí. De verdade que eh, vai a ser un grande bueno, unha grande celebración, pero non somente pola sorpresa, sino tamén por esa participación que será non na propia entidade, sino que tenedes un lugar no espectáculo será no carrer del Urani, non? Nun, nun, Exactamente, zona que nun Sí. Exactamente, ao final da calle Energía, calle Urani, uh -huh. que hai dun lado está a feira e do outro lado están os edificios da Generalitat, -huh. entonces esa calle estará cortada e aí se fará todo todo o evento. É que na entidade nunca habíamos, eh. Aí está, a eso, a eso me refería, eu quería dar información do, do lugar onde a xente queira chegarse para poder disfrutar dese evento mm, fantástico que tendes previsto, que, que comezará, como acabas de decir, o día 8 de marzo ás 12 da mañán e rematará, bueno, xa veremos, eh, eh, o final da queimada é a 8 e media, pero co mellor, pois, pues, a, o, o concerto de, de Susana podese eh, eh, estirar hasta ben entrada a noite, non? Sí, sí, sí, sí, en principio ser alargar hasta as once media as doce da noite. Claro, claro. Por eso digo que me casi se pode adiantar de 12 a 12. Pois sí, sí, <laughs> sí. sí, sí, sí, sí, os permisos os, os permisos están de 12, o sea, están hasta unha da mañá, cual sí. Claro, non creo que estiamos hasta unha, pero... Sí. Me, me... Pero bueno, eso, eso non o podo garantizar, porque eso, eso vai sobre a marcha, sabes? Claro, Tú de... igual que eu, esa xente que hai meses que por motivos que non ven a cuento retrasas un pouco sí. e acabas máis tarde. O sonido, o mellor hai que recompoñelo, algo que que, bueno. que, que na próxima, claro, claro, lógicamente eso <clears throat> ten as súas os seus inconvenientes, pero tamén as súas grandes satisfaccións. Sí, o que estamos... o o que quero volver a repetir e, eh, quero que, que poñas en valor non solamente os produtos galegos que men, mencionaches o, o pulpo polvo, pero tamén a empanada o roscón, o, o, os postres que yo o viño galego que de grande calidade Pre, Eso non pode faltar uh -huh. Eso non pode faltar no, O viño galego nunha festa galega non pode faltar pero se falta eso xa non é unha festa galega completa Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, de denominación de origen, lógicamente. Eh, o que é importante. Sí. Que, que, mm, que te felicitamos, Álvaro, por o traballo que estades a facer, que, que seguro que teredes moitísimas cousas máis que, que, que comunicarnos e dicirnos noutro momento. Por certo, hai que bueno. dicir a todos os nosos ointes que aínda teñen posibilidade de participar na Asociación Cultural e, e, mm, e, e apuntarse ás clases de gaita, de danza, de, de, de, mm, sí. de, de percusión, sin, etcétera, sin, non? Sin ningún problema. Eso estamos aí abertos o que o que se necesite. Pero eu vou che dicir outra cousa, mm. xa que vamos chegar solo hasta o 15 de marzo. 15 de marzo vamos a desfilar a Madrid ao San Patricio. Xa ves a outra a outra celebración máis nas que ten, participades, non? A, a, sí, sí, sí. Que, que reclamados para poder estar como, como banda, quizais a mellor non teredes posibilidade de levaralos a todos porque son de, son moitos actualmente cantos cantos compoñen a banda aproximadamente. Ahora mismo, o que pasa que ahora, ahora tiene moita xente nova, mm. entonces eh, depende para que podes colocar, depende para que non os podes colocar, mm pero calcula 25 ou 30. Carai, carai. No. Bueno, eh, eu eh, na última ocasión que os vin a actuar había máis mulleres que homes eh, tocando a gaita, eh? Sí, sí, sí. É dicir que... Quizáis sí. Que, eh, Porque, de... bueno, é que non sei onde os biche tú a última vez, pero posiblemente ao mellor igual estaban hasta partidos, porque sí. cando chega o mes de junio, maio, junio, hai veces que hai que facer malabarismos para poder cumplir con todos os compromisos. Claro, claro, claro. E o, e o mellor non están todos no, no hmm. depende do tipo de actuación que se vai a facer, o mellor non están todos e, e hai claro. rapaces pequenos que bailan ou que fain ou que fain que bailan, pero bueno, por, e eh, si empezaron todos, desde pequenos hai que empezar. Sí, sí, sí. É complicado, é complicado axuntalos de tal maneira porque todos os pais e todos os rapaces teñen certas obrigas que cumplir e ás veces, e veces nalgúnha fin de semana non poden achegarse, pero a verdade é que, por exemplo, nese, nese encontro que se fixero, que se fixo en Barcelona hai uns días, tam, estiveron aí to, participando o toxos e xestas, o sea que sempre tendes sí. eh, participación con moitas asociacións asociacións galegas en Cataluña, non? Sí, con, con bueno, prácticamente con casi todas, diría eu. Uh -huh. Con casi todas. Claro, claro, con casi claro. todas temos. Bueno, eh, eh hai veces que a mellor non se pode, non se pode porque haxa algún compromiso anterior, pero senón estamos sempre que nos que nos requieren estamos aí a colaboración e a xuntanza é o, o mellor que se pode facer precisamente nestes a, estas asociacións como máis uh, forza teñen é precisamente xuntándose, non? Claro, é a única forma de seguir reivindicando a cultura galega fora da terra, eh? Claro, claro lógico. Pois eh, na parte de que me, que me toca eh, na posibilidades que eh, eh poidades re, de, redescubrir en todos os, os traballos que estades a facer, que por certo tamén recolledes música e recolledes cousas interesantes, que, que tendes un traballo extraordinario e unha biblioteca fantástica, desexarche que teñades moitísimo éxito en todos os, os, os traballos que levas a cabo, e felicitarte a ti e ao equipo que, que levades adiante isto. Por moitas gracias. Mm. Moitas gracias pola parte que me toca E, lógicamente estás invitado o día do encontro, eh? Moitísimas gracias. Por certo, hai que destacar que vosotros tamén participaredes na Festa do Botillo, na 21, a Festa do Botillo de, de, de Cataluña, verdad? O día 16, me parece que algún representante tamén virá a esa festa, non? Eu personalmente vou estar. Pois xa ves, ou sexa que eh, <laughs> solicitados. Eu personalmente vou estar. Que está solicitados. Non Sí, no, no, no, sí, no, empezamos, parecía broma, pero empezamos no mes de febreiro e, eh, e temos movida hasta hasta Semana Santa ya prácticamente sin parar. Claro, claro. E o Festa do Botillo non vai a nosa banda, bueno, vai outra, vai... Vai, vai a banda da Federación, unha banda, da, de, me parece que é de Mollet, tamén sí, está na Federación. Que pertence á Federación, pero vos tamén te formades parte da Federación, por lo tanto, entre comillas, sodes representantes da, da Federación. Sí, claro. Claro. Sí, sí, por supuesto, claro que claro que somos representantes. Por eso, yo, por Eso. Claro. Eu, eh, bueno, eu eh, ya, ya, yo, a escola, claro. Sí, sí, por esa escola ten moito, moito que ver nesa, nesa representación, eh, digamos, oficial, non? Pero eh, Exacto. por eso por eso menciono a Festa do Botillo e eh, ti como representante estarás ali re, na, na, sí, na, sí. na propia festa. Bueno, que, que sí, che sí. Deses, parabéns, felicitacións, Álvaro, que continuedes recollendo éxitos e que mmm, sigamos dando información a todos os galegos do Mediterráneo de, das moitas actividades e actuacións que tendes previsto. A túa disposición sempre. Moitísimas gracias, Álvaro. Unha aperta grande e a Gracias a ti. E a outro momento. Igual. moda de Miña sora condana está aprendendo a nadar. Ai la la la la la la, ai la la la la la la, ai la la la la la la, ai la la, ai la la la. Bueno, queridos ointes, así foi de, de, correndo este noso programa Galegos Novais aquí en Radio Cornellá. Queremos que teñan unha feliz semana eh, despedidome de todos vosotros ata o vindeiro xoves á mesma hora desixamoslle unha pronta recuperación a Armando Fernández eh, que mm, volvamos outra vez a conectar queridos ointes Pásano ben